Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 20, 2007 Inordinahang obispo ng prelatura ng Ipil sa Sambuanga, Sibugay, si Bishop Julius Tonel, kapalit ni Archbishop Antonio Lidesma na namuno sa Cagayan de Oro. Itinuturing si Bishop Tonel na pangalawang diocesan priest na isinilang sa Davao na naging obispo. Gayonman, pangatlo siyang obispong na italaga para pamunuan ang prelatura. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.